Ezabuli yagabiri na ishatu Omukama mushumba wange Omukama niwe mushumba wange tindi burwa kantu Ambyamika omumalisi zogobunyasi bubisi Anyebembera kuntwara amaizi agatebekaine Angaruramu omwoyo Andabya omumihanda yobugorogoki Nkoko yaragaine norondiraba omumwirima elindindi tindi tina kabiko na kona oruo oli amunanye enkoni yawe no gwawe nibyo bingumisa ontekatekera ekyakulya omumaisho ga babisha bange onsiga majuta omumutwe ikikompe kyange kisheshekana ni manyage okwo oburungi bwawe no buganizi bwawe biringumaho ebiro byona byoburora bwange kandi nditura omulirwe ensinga yo mukama eira iliona